ต่อไปนี้พระกรรมวาจาจารย์ จะได้สวดถามเพื่อสอนซ้อม สมมุตินาคชื่อโอภาโส สมมุติพระอุปชายะชื่อ โสพโน นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ ภะคาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคาวะโตอะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะสวนาโตเม พันเตสังโฆโอภาโสอายะสมะโตสอนพนัสสาอุปสัมปทาเปโคยาเทสังคสะปัตะกลังอาหังโอภาสัง อนุสาสยัง